Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio amb el treball en la redacció de Sala Folgado i el, de, el control de so d'Arturo Delgado, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i en la nostra web www.la977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esportgen 97 nit arroba esportgen 97 nit el dia d'avui, per a opinar lliurement en esta hora i 28 minuts que mos resten del programa eh, per a opinar lliurement de el tema que, que vulgueu, <coughs> com se diu o com se dia en les... Eh, Eh, redaccions quan una xicotet i anava a l'EGB, que ja no s'estila, allò de ui, tema lliure. Pues més o menys el, el mateix. Queda palès el raonament de que moltes voltes les coses no són com semblen. I si heu estat seguint una miqueta, eh, tranquils, que no, no va ser massa llarg. Si heu estat sentint una miqueta eh, la nit electoral, sabeu que moltes voltes les previsions diuen una cosa i la realitat Diu un altra si ocorre en política on se poden fer sondejos durant la legislatura i també pràcticament a peu d'urna, imagineu-se el que pot passar amb el món del futbol. Ho deia perquè durant aquest cap de setmana, on tens l'oportunitat de desconnectar un tant del de el teu entorn habitual de treball i mm, passes a escoltar el carrer, que és una frase que me queda eh, molt gravada des que entria a treballar així un dia me la digué el redactor en cap de, de Super Carlos Bosch, me digué que a voltes el periodista ha d'escoltar més el carrer, i és cert, a voltes el periodista eh, és massa endogàmic, se rodeja massa de propis periodistes, i eh, a voltes te toca escoltar el carrer. És cert que escoltant el carrer, de manera majoritària, hi ha gent que no té massa esperança en esta temporada, però i un servidor que és cert eh, que mira amb intranquil·litat el fet de que passen els dies i no es veu cap moviment al voltant d'esta plantilla que teòricament anava a acollir nombrosos canvis i significatius. Segons paraules del director tècnic Suso García Pitarch, deia que conforme passen els dies i no passa res, eh, un pot ficar-se més intranquil. Però la realitat és que encara queden dos mesos de mercat, i la realitat també és que el València Club de Futbol encara té temps per davant. També és igual de real de real, perdó, la situació que d'ací una setmana Paco Estaran començarà a eh, posar-se en marxa dilluns dia 4 per a preparar la nova pretemporada i en ella començarà a treballar en un grup que no és el grup que ell vol, ni tan sols és el grup que el club vol però el mercat i la mala planificació de la temporada passada han bloquejat tant les finances del club, excepte que l'amo diga el contrari, que no sembla el cas, com la part esportiva, perquè una cosa va darrere de l'altra. És a dir, la mala planificació de l'any passat no tan sols te costa fer la pitjor quarta temporada en la teva història en primera divisió, si més no també te costa el que te condicione la reestructuració de plantilla que estaves desitjós de fer. No per capritxo, si més no perquè aquesta plantilla li pot fer falta. I clar, és cert que és possible que el València a finals de juliol pugui haver algun moviment i sobretot en agost, en els últims dies, pugui començar a tancar coses, però la gran pregunta és és bo començar amb un grup el qual va haver futbolistes que estan mirant el seu interès particular, el contracte que tenen signat, per damunt de l'interès grupal o de l'interès del club? Podrà treballar tranquil·lament Paco i estaran amb futbolistes, torna a dir, que no està clar quina és la seva voluntat d'integrar-se en esta plantilla? És més, és bo treballar amb futbolistes als quals l'entrenador ja els ha dit de manera privada i en alguns quals casos semipública que no es compta amb ells se pot treballar tranquil·lament per a formar un grup nou amb tics del passat este va ser un dels problemes més grans que va tindre que afrontar Paco i Estaran en l'arranque de la seva etapa com a primera espasa en una banqueta espanyola en l'arranque des del començament, en este cas en la banqueta del Valencià i, evidentment, si el propi Paco Allestaran va dir allò de de cara al projecte que va al València crec que sóc el millor entrenador possible, imagine que Allestaran ja sabria que dins de ser el millor entrenador possible per a este projecte estaria immersa o inclosa la possibilitat que arribara el pròxim dilluns 4 de juliol que el tècnic de Beasain a Obriguera la porta del vestidor i que se trobarà alguns futbolistes amb cara de pomes agres perquè no tenen destinació ni tampoc se compten ells. No és fàcil, però també el fet de que no hagi per la temporada no ens pot posar damunt la negativitat de pensar que tot va eixir malament. De qualsevol manera, més enllà de futuròlegs que n'hi han, les coses tindrem que anar veient-les dia a dia. I a partir d'ahir començar a dir si s'encerta o si el club torna a enganyar-se, com se va dir l'estiu passat. 11 i 38 és el moment de començar el nostre programa, com sempre, dibuixant l'actualitat o plasmant-la en àlbum que sempre conté 5 fotos. La setmana prèvia, el València afronta l'última setmana abans de manprendre el dilluns 4 de juliol la pretemporada sense canvis substancials en la plantilla. Les entrades continuen en l'aire. Des de Portugal s'assegura que el representant de Nani podria vindre esta setmana per a negociar la seva incorporació. A 1 de juliol, la clàusula d'eixida del portuguès canvia i l'última paula la tindria el Fenerbahçe. I en Isides ara sona Rubén Bezo, el futbolista portuguès, alça l'interès de la Fiorentina, qui estaria disposada a pagar uns 4 milions d'euros. Jorge Molina no i Mariño en vies d'anar-se'n. El davanter no ha esperat més i ja és jugador del Getafe i per la seva part del porter està molt a prop de completar la seva transferència a l'Esport de Gijón. Altra volta Itàlia en el camí. Espanya se la juga demà en l'Euro a les 6 de la vesprada contra els italians. No sembla que Del Bosque vaig a fer canvis el 11 habitual en un partit que es pressuposa complicat. <clears throat> Nos vamos a enfrentar a un, a un equipo eh, muy sólido que domina la, la parte defensiva, en, sobre, en, en, la, en, su propia área, pero que también tiene mucho peligro adelante, domina las dos áreas y eso es lo que vamos a tratar de, de que todo el equipo hagamos las cosas bien. Les 11 de la nit i 39 minuts anem a fer un alt en el camí, una pausa per la publicitat i de seguida tornem per a desenvolupar tots els temes que tenim, tots els noms i les novetats que s'han produït, no importants, però sí alguna ressenyable, este cap de setmana. Esports en valencià fins a la una, així, en la 97.7 Ràdio, Esports 97. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIDE en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en torrente y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en en el Facebook de Mascocotas. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Miguel, prepárate. Tengo un plan extraordinario para el fin de semana. ¿Para el fin de semana? Yo tengo uno para los próximos años. Ahora llévate un Honda Civic por 139 euros al mes. Y con el plan extraordinario de Honda, tres años de mantenimiento gratuito y cinco años de garantía y asistencia en carretera. Les esperamos en Center Auto, calle Eduardo Bosca 13 y avenida del CID 77. Honda. The Power of Dreams. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 11 de la nit i 41 minuts. Com dèiem al principi, no vos volem enganyar, no és la nostra manera de fer les coses. Novetats com a tal, importants, tangibles, que se puguen plasmar. És a dir, allò que ho estàvem dient, dilluns que ve quan Paco hi estarà en abriga el vestidor de paterna i mire, farà aixina, i exceptuant que esta setmana canviem les coses, dirà, a excepció dels que retornen de la sessió i des del Mestalla que he pujat, cares noves, zero. I a excepció de Febolí, que se n'anà, falla molt de temps, encara que en cos s'hi anima sí, 30 de juny, i, o, o abans, quan t'ha firmat per el eh, conjunt angles de l'Aston Villa, i també eh, a nivell de eh, Danilo Barbosa, que acaba la sessió i el València de Madrid, que no està disposat a pagar els 15 quilos, pues ahí estaran, farà i i dirà cares noves zero. Cap ni una. Possibilitat de cares noves és el que està negociant el València, però n'hi ha una evidència. I l'evidència per al València, desgraciadament, és que ha estat tan dolenta la gestió d'esta plantilla i d'este club en els últims anys que ara està condicionat, està bloquejat econòmicament i això fa que la tasca de Suso García Pitarch siga quasi un miracle. I sí que tinc clar que Suso i els seus se menetgen però que a l'hora de la veritat les armes que tenen són les armes que tenen. I d'aquest problema, d'aquest hàndicap, no poden escapar. Sara Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Bona nit Bueno, pues hem de començar a parlar per eh, la informació que és des del diari Rècord de Portugal, i hem de parlar de Luis Nani, que està fent un bon europeu amb el conjunt de Portugal. Ahir veiem com se classificava 0-1 davant de Croàcia. I des de eh, Portugal, des del diari Record, s'assegura que probablement ve Luca Bascherini, ve Pastorello, que ja ha tingut eh, algun negoci amb el València i es coneix bé, podria venir aquesta setmana perquè hi ha una novetat que contar. I la novetat, Salva, és que de cara eh, al futur o a la possible contractació de Naní per el València, recorden, clàusula de 8 milions i mig, esta clàusula que té Naní expira el 30 de juny a un de juliol, és el Fenerbahce qui té l'última paraula sobre el pro del futbolista i, lògicament, com a mínim, pensarà traure el doble del que marca aquesta clàusula. Sí, és una novetat, Manolo, respecte a, a Naní, més destacada que apunten avui els companys de, de rècord el dia València eh, a Portugal. Moltes voltes hem parlat de que el problema del València podia ser que els, eh, els precontractes o els preacords amb els que podia haver arribat Suso García Pitarca amb determinats futbolistes que, que interessen o que estan dins de l'òrbita del club de, de Mestalla, pues arriba un moment en què si el València no se fa l'ànim pel que, perquè no, eh, no té caix, no té liquides per afrontar qualsevol operació, pues a partir d'ahí eh, i se preacord mm, podria eh, caducar. Bueno, pues algo semblant ocorre amb, amb eh, Nani no és un preacord que caduca signat amb el València i que caduca o que expira en la data que acabes de, de comentar. És simplement un acord amb el Fenerbahce que expira efectivament en les acaballes del mes de, de juny i que suposa que bueno, pues una volta acabe juny i comence juliol, Nani pues, eh, no tindrà aquesta clàusula de 8,5 milions eh, d'euros, sino que després de l'actuació del futbolista en, en l'actual Eurocopa de, de França, pues, eh, pujarà segurament, la qual cosa mm, acarirà encara més, Manolo, l'operació per al, per al València que veia la clàusula de Nani com eh, assumible, encara que ahir el València la complicació que trobava era la fitxa del futbolista, que és eh, molt alta. Però bueno, siga com, com siga, estiguera o no el València disposat a pagar aquests 8,5 milions eh, d'euros i tinguera o no problemes amb la, amb la fitxa, hi ha una evidència que avui depenen els companys de, de rècord a, a Portugal i és el fet de que pues, eh, Nani, quan acaba el mes de juny, com és el juliol, la clàusula de 8,5 milions d'euros expirarà i a partir d'ahir Fenerbahçe li posarà una clàusula nova a Manolo que segurament i a tenor del seu rendiment de l'Eurocopa va ser superior. A partir d'ahir, informació de rècord també eh, que aporta novetats al, al respecte és que dilluns, garantís rècord, dilluns s'espera l'arribada a València de Federico Pastorello o d'un dels seus eh, colaboradors. A partir de ahí, Manolo, pues... Podría ser eh, perfectamente Luca Bascherini, que es el que en un principi figura com a eh, eh, titular en la plaça de representant de, de Luis Naní, mm. però que, bueno, pertany, pertany a l'oficina també de Pastorello i qualsevol dels podria, podria estar així. Sí, moviment, Manolo, que, que es produirà, per tant, eh, demà dilluns. Per tant, haurem de muntar guàrdia i d'estar pendents al que puga ocórrer en les oficines del, del València, si és certa, la informació que donen els companys de, de Record a Portugal. Perfecte. Eh, per cert, pendents també d'André Gómez. Cada volta que Portugal acaba un partit, com el rendiment d'André Gómez ha anat de més a menys, de dalt a baix, sempre s'acaba dient allò de que no ha jugat bé, hmm que pot eixir del, eh, de l'equip i a més a més s'apunten els problemes físics que conforme va passant l'Euro sembla que se li van acumulant al futbolista del València però de moment continua jugant en Portugal Sí, continua jugant amb Portugal. L'altre dia, Manolo, ja parlàvem en la, en la prèvia de que probablement no fora eh, titular en aquest compromís davant Croàcia i contra pronòstic, pues, eh, André Gómez, encara que és cert que el van substituir minut 3-4 del del segon acte, però André va ser, va ser titular. Volem que és el que corre el pròxim compromís amb la selecció de, de Portugal, però sí que hi ha certa eh, similitud, Manolo, en l'inici de temporada de, de André o en la temporada irregular de André en el, en el València, que ha acabat sent eh, efectivament decebedora amb el rendiment que també està fent amb, amb Portugal. Eh, molts pics no? en aquest rendiment, de ser que comença a un nivell per a mi eh, acceptable, però és hermano no? que, que, que aquest nivell acceptable en els primers partits no ha sabut mantindre-lo. Bueno, pues això pel que fa als eh, portuguesos, encara que encara, de, encara que tot i eh, algun minut hem de dedicar-li a Rubén Bezo, eh, de què ara direm. De Kostic, eh, no massa moviments. El tema de Kostic podríem dir ha anat com l'Eurocopa d'André, de, de més a menys, de rumors molt intensos sobre la seva arribada pronta a València, la cosa ha anat diluint-se poc a poc i ara apareix en escena un possible interès de l'Inter de Milà. En qualsevol cas, i tornem a al·ludir aquella anècdota que contava aquell dilluns eh, Carlos Bosch sobre Cullaté i Rufete, eh, mentre el València no tanque els seus interessos, cada volta se van acostar més clus a intentar picar. Sí, ja haguéssim parlat abans eh, mm, en el cas de, de Naní, encara que bueno, la situació no és la mateixa, Manolo, de, de, de que les, eh, els preacords etc., eh, que se puga tindre qualsevol futbolista que en si em costi que hi ha un preacord, que probablement sí que existisca, pues si conforme continuen passant les hores de València no se fa l'ànim i tracta d'acometre de forma definitiva aquesta operació, pues arribarà un moment, Manolo, en què eh, Còstic eh, arribarà una, una data on ja no esperarà el València i a partir d'ahir tindrà les mans lliures per a vincular-se a qualsevol altre altre club, no? -huh. Efectivament, ara sona des d'Itàlia, que l'Inter de Milà està darrere d'este futbolista, hi ha equips també eh, Premier, però mm, si el València no s'ha fet eh, l'ànima, no és complicat que puga fer-se l'ànim de cometre una operació també prou, però encara, i al final pues, el futbolista pot negociar en qualsevol altre club, perquè és cert que crida l'atenció de diferents clubs a Europa. Bueno, pues, eh, eh, com dèiem, anem a estar pendents, però de Còstic també Eh, la rumorologia ha anat, ha anat de, més a, de, de, de més a menys. Eh, cada volta eh, queda més en un segon plànol. És cert que té permís del seu club per a no estar en els primers dies entrenant amb l'Stuttgart, però si la cosa continua eh, dilatant-se, Salva, al final Stuttgart va haver un moment que li diu escolta, jo t'estic pagant un contracte, tindràs que vindre a exercitar-te i després acabes resolguent el, el teu futur ja serà una cosa teua, però eh, tenim que tancar això. Sí, a més, Stuttgart és sabedor de que de que va perdre acòstic en el mercat del, de l'estiu, igual que Fenerbahçe és conscient de que també va perdre eh, Nani i a partir d'ahir el que vol és trobar el rendiment i rèdit econòmic a, aquesta operació. I, evidentment, l'estudi va arribar un moment en què li va dir a, a Costi que se decidisca, però que se, que se decidisca ja, perquè també el club eh, alemà necessita menjar se en el mercat per a trobar eh, substituts. Sobre Raúl Albiol, altres que poden, poden vindre. En Itàlia ja se parla obertament que Albiol s'ha plantat banda de Di Laurentiis i li ha dit que, que ell no vol continuar en el Nàpols, que ell ja no va vestir la samarreta del Nàpols i que vol vindre a València. A partir d'ahir, eh, eh, De Laurentis continua esbarant-li el tema, enrocat en treure la major pasta possible i és molt possible que el Nàpols puga intentar en aquesta operació, ja que sap que va perdre a Albiol, intentar incloure amb Mustafi en aquesta operació de cara a un possible troque d'Inés i el jugador eh, Albiol per Mustafi. Altra cosa, Salva, és que el València accedisca a canviar un saltal de 31 anys per un de 22. Sí, efectivament, Manol, València està molt lluny d'acceptar aquesta operació. No és la primera volta, Manol, que, que es parla a Itàlia d'esta possibilitat, d'este canvi de, de cromos, de intercambiar pues, eh, Albiol per, eh, per Mustafi. De moment el València Manol no és receptiu. El València sí que vol contractar a, a Albiol, pot fer un esforç econòmic en, en tornar eh, a, a repatriar, per dir-ho d'alguna forma, al central de, de Vilamarxant cap a, cap a València, però el que no va admetre mai Manolo, el, el València, és aquest intercanvi de, de cromos entre Albiol i, i Mustafi. Mai la informació que tenim el València va accedir a aquest canvi de cromos. I ràpidament, per anar tancant la informació del València, Salva, dos noms propis eh, més. Un Álvaro Negredo, segons els companys de Super, Negredo hauria rebutjat una altra oferta que prové de la Xina. Està en el seu dret, hmm. però també s'ha retrata a si mateix. Sí, ja va, ja va rebutjar una oferta també, Manolo, mm, similar en el mes del desembre per abandonar el València en el mercat del, de l'hivern i a partir d'ara, Manolo, pues, eh, hi ha hagut insistència de la Lliga Xines en tractar de contractar eh, Negredo. Segons Superdeporte, ha tornat a rebutjar una oferta de la Lliga eh, xinesa, futbolista, i així contarem aquella anècdota d'aquell sopar de la Guàrdia Civil, sí, sí. Manolo. Tenia molt clar Álvaro Negredo que volia quedar-se en, el, en el València. I, per últim, també hem de parlar de Rubén Bezo, que n'hi ha per una part ja que diu que és prescindible i per altra part hi ha gent del club que diu que és un futbolista de la sub-21 eh, de Portugal i que és un futbolista que eh, hi haurà que valorar molt eh, l'oferta que ha arribat des de la Fiorentina, segons eh, la premsa italiana, de 4 milions d'euros, Saba, sobre este futbolista que en un principi no ha comptat massa cert, per no dir pràcticament res, per a Paco estarà des de la seva arribada, tot i que els últims partits amb Gary Neville es va fer bons el jugador portuguès del València Club de Futbol, i que ara se li obri una finestra, que també te dit una cosa, per la fitxa dels 4 milions d'euros que podria pagar la Fiorentina i la fitxa que s'estalviaria el València tampoc és que el València guanyaria molt a hores d'ara eh, en el traspàs d'este futbolista, que jo crec que pot ser interessant. Això sí, hi ha que vigilar-lo de prop a Rubén Bezo. Sí, volem que corre, Manuel, perquè també és una informació que arriba des de des d'Itàlia, però que efectivament parla de que, de que la Fiore està darrere d'aquest jugador i que pagaria 4 milions d'euros. Bueno, València ha de decidir-se, Manolo. Necessita eh, reforçar la seva parcel·la de centrals per la pròxima temporada. En principi estaven en la graella d'Eixida futbolistes com Abdenur i com Adergan eh, Santos. També Rubén Bezo, si l'oferta era era interessant i en principi l'únic futbolista al que el València, després el mercat era una altra cosa, però no voldria mai traspassar, és a Escodran Mustafi. Probablement l'oferta important arriba per Mustafi, ofertes menors arriben o no arriben per la resta de, de futbolistes, i el València pues, ahí darrere té un problema, Manolo, perquè ha de reforçar la parcel·la central, però si vens a, a Mustafi encara, en la meva opinió, has de reforçar-la més perquè és el teu millor eh, central. Certament. Per cert, has vist la, el disseny que circula per internet de la nova samarreta del València? Sí, la del Rayo. No, no, no, l'altra, la blanca... Sí, la de la taronja, la que té el, detall taronja. El detall de taronja en el costat, com la, com la, la selecció espanyola més o menys, però en el coll en, en rodó. Sí, a veure, és, és, probablement sí que a la samarreta, bueno, no tenim informació al respecte, però probablement... El club sí. no ho ha negat, per tant per Club Nounega i a més va estar dins dels dissenys de, actuals, diguem, de, de la marca. A mi no em desagrada. Que equip al València a mi tampoc em desagrada. No, no. Certament. Folgado, gràcies. Adéu, bona nit. 11 i 54 del Llevant Unió Esportiva, eh, a banda de que el femení no va poder, igual que el del València, se quedaren en semis els dos de la Copa de la Reina. En el cas del Llevant, el més important és que Jorge Molina ja sabeu que no va al Llevant, el Getafe s'ha cansat d'esperar i en el cas del porter de Diego Mariño està tot molt encaminat per a que acabe en l'Sporting de Gijón. 11 i 54 és moment d'anar a parlar de l'Eurocopa. 11 i 55, dos partidos en eh, el día de Wii tres perdón de más dos, tres Wii Del eh, de final De esta competición Pablo Leiva, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Mira que me recordado Que tú cuando Brady marcaba el 0-1 per, aire. Pero a la la fi del equipo local a pocutames irlandesos. Sí, yo, vamos, lo he celebrado las, Penta y Griezmann, las dos cosas. Sí, por un momento realmente creyeron que, que era posible eliminar a Francia y en su país ha sido bonito mientras ha durado. Lo cierto es que al final los detalles de calidad de un jugador como Antoine Griezmann, que es, eh, es una pasada, hay que ver cómo ha crecido este futbolista desde su salida de la Real Sociedad, han sido fundamentales y destacar también que, Giroud ha estado muy bien en, esas ayudas a Griezmann, en esos pases. Y ha habido algo clave. Creo que al descanso de Sam se ha dado cuenta que Griezmann en la banda eh, se pierde ...y ha metido a Kingsley Coman, ha metido un 4-2-3-1, doble pivote... Molt més correcto, Pogba Matuidi ha quitado cantequilla amarilla para proteger un poco los contraataques, para tener la oportunidad de hacer una falta sin quedarse o sin tener el riesgo de quedarse con uno menos, y Griezmann en la media punta de de Giroud lo hemos visto, un futbolista eh, diferencial y que, ha marcado eh, dos goles, eh, para mí el, primero de ellos de cabeza eh, fantástico. Bueno, pues, eh, perdón, Victoria tant, Francia. Después a França, després Alemanya ha passat per 3-0, Boateng, Mario Gómez y Draxler. Eh, va a mes la selección de Joaquín Lou. Sí, hoy, hoy sí que ha metido miedo. Hoy la verdad que, si España pasa a cuartos de final hay que tener miedo a Alemania. Hoy sí que se ha visto la mejor versión. Veíamos a Mario a Mario Gómez de delantero titular, ya se ha olvidado Joaquín Ló de, ese falso 9 con Mario Götze que inició los dos primeros partidos. Y, la verdad que, Julian Draxler también está a un nivel fantástico, por lo tanto Alemania ha pasado por encima de una Eslovaquia que para mí se ha equivocado el técnico, eh, ha apostado por dejar a Robert Mack en el banquillo y apostar por un centro del campo un poco más defensivo y Hamsik demasiado lejos del área rival y al final Alemania, pues como decías, como un rodillo ha pasado por, por encima de Eslovaquia. i el mateix amb Bèlgica, que li ha fet un 4-0 a Hongria, el del Veire, Batsuagi, Hazard i Yannick Carrasco han fet el 4-0 d'una selecció que, a lo millor, sense fer tant de soroll com altres anys, sí que està passet a passet, a caminant fermament en este torneig. Sí, sempre s'ha dit que, que les seleccions... Eh, que tenían molt bona, molt bona generació, però que mai la Això és es lo que seria se de Bélgica. I la frase de les seleccions campeonas eh, no llegan a los torneos, sino que se hacen en los torneos, pues podemos verla en, Bélgica. Yo cada día la veo más seria y sobre todo, si Hazard está al nivel de hoy, que yo no recuerdo una exhibición en la Eurocopa, creo que desde 2008 prácticamente que con, jugadores españoles que, era eh, un rodillo y que, tenía la, exhibición, por ejemplo, me acuerdo una, semifinal con David Silva a un nivel excepcional, eh, pues Hazard ha sido absolutamente un escándalo, ha sido un escándalo y decíamos hoy, recital de Griezmann, pues eh, parece que lo ha borrado, porque el recital de Hazard ha sido incluso superior. Perfecte. Pablo, demà estarem pendents dels dos partits que n'hi ha, de lespanya italia a les 6 i de l'Anglaterra-Islàndia a les 9. A veure si l'Anglaterra-Islàndia ens dona algun bon moment, com l'últim partit d'Islàndia d'Àustria. Gràcies, Pablo. Vinga, hasta otra. 11 de la nit i 58 minuts. Ja que recordar que en el dia d'avui ha empatat, eh, ha entrenat Espanya i no se preveuen eh, canvis consustancials per la parella davant d'Itàlia demà a les 6. Amb De Gea en porteria, possible 11, Juan Frandreta, Alba Esquerra, Piqué i Ramos al centre, Busquets Aminiesta i Cesc Fàbregas al mig, amb Silva, Nolito i Morata com a punta de l'atac. En Itàlia també més o menys la eh, formació esperada tenint en compte que se cau el millor jugador d'Itàlia, Candreva, i per tant Buffon estaria en porteria, amb Barzagli, Bonucci, Chiellini com a línia de tres centrals, De Siglio, Parolo, De Rossi, Giaccherini y Florenzi en el Miss del Camp, Hidal, Pelé y Eder sería el posible 11 del equipo de Antonio Conte Alexis y estará eh, Chulat estarà per el turc Kakir. Del plantejament y sí Vicente del Bosque. Bueno, no voy a explicar aquí cómo lo planteamos, pero sí que tenemos en cuenta que ellos juegan, tienen mucho fútbol por las bandas, tienen mucha profundidad. He, hablado solo de las áreas porque es su, su, faceta más importante, pero sabemos que para llegar a las áreas tiene que tener jugadores en medio campo abiertos y, y, por dentro que le den cuajo a, esa, a ese poder defensivo y a ese poder ofensivo. I del Bosque que ha parlat, de, excepte els dos últims resultats de la nit d'avui, eh, no els electorals, els de l'euro, eh, de moment lo igualat que està, o lo igualada que està la cosa. Bueno, a priori, antes de los partidos, todo lo, todos los comentarios son válidos, son opiniones nada más, pero luego la realidad es otra. Sabemos cómo está de equilibrado el fútbol y que salvo Alemania hoy que ha debido de ganar, no lo hemos visto, pero que ha debido de ganar con autoridad, con cierta autoridad. Sin embargo, por los demás estamos viendo cómo los resultados son todos muy cercanos, muy, escasos, ¿no? Y hay pocas, pocas diferencias. del Bosque al cual se eh, recordad, la trajectòria de cadascun, sobretot aquella final que en el 2012 va guanyar Espanya i la trajectòria d'Espanya en aquest torneig i del Bosque que ha dit que eh, del passat no s'ha vist per a res en aquests tornejos i que el que has fet abans no compta per la partida de demà. Bueno, yo creo que hemos tenido una fiabilidad grande, es cierto, pero que no que no sabemos que lo, anterior que has hecho anteriormente no vale para cada partido, para el partido que vas a jugar y por eso, por lo más importante es que nosotros seamos nosotros en todos los sentidos, aunque vamos a tener también un cierto cuidado con ellos, como me imagino que ellos pensarán de nosotros. Eh, pero bueno, es un partido muy abierto, muy difícil, muy duro, muy exigente para los dos y que vamos a ver quién es el que gana. Ojalá podamos continuar en la, en la Eurocopa y, y con aspiraciones a llegar hasta el final. Recorden, con ella de Mal, España, Italia, Perú y un en el squad de final de la Euro. radicalmente. radicalmente a hablar de fútbol? Eh, sabeu que estos dies eh, tenim més temps si estem dedicant-se a parlar-vos al millor d'algun campus que bo, bo, si teniu fills eh, i el voleu, eh, voleu escudrinyar algun campus que vos arribi bé o que oferisca alguna cosa diferent, eh, eh, esta història vos pot eh, eh, servir. Ja parlarem d'un campus exclusivament femení, anem a parlar d'un en el qual, eh, si teniu fills i voleu apuntar-los, poden alhora eh, a dependre anglès i jugar a futbol. Està, jo crec que, molt xula la iniciativa. Anem a parlar més el director. Pedro Barbera, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. Pedro és el eh, director de eh, l'empresa, en este cas, eh, Anglaterra en Casa, que és una miqueta qui gestiona esta eh, mm, curiosa iniciativa que jo crec que a molts pares eh, els agradarà i per això la donem a, a conèixer. Més enllà que ara direm les en les quals el campus s'acosta cap a terres de la comunitat, se'n va a Alacant, però és un campus on eh, el nano pot, eh, a parts iguals, eh, jugar a futbol i a aprendre anglès perquè és un campus d'inversió lingüística eh, en la llengua britànica, Pedro. Així és, barregem la pràctica del futbol en l'aprenentatge de la llengua i són les, els dos objectius són igual d'importants. Eh, el, fut, el futbol és eh, d'altíssima qualitat, ven entrenadors del Sunderland i practiquen pues, uns entrenaments d'una qualitat altíssima, com els que practiquen en l'escola del Sunderland, i el reforç lingüístic és diari, és eh, durant les 24 hores del, del campus, i aquests són els dos objectius principals. Eh, clar, hi ha que dir, per a la gent que no sàpiga, que és que este eh, campus, per dir-ho d'alguna manera, pertany al Sunderland, és un dels organitzadors, i per tant l'equip de, la, de la Premier anglesa és qui està darrere de tot això, o sigui que més, més garantia que això, poca, Pedro. Així és, els entrenadors venen tots de la cantera, són tots inglesos, són tots del Sunderland el Sunderland en Wayne eh, s'ha en la Premier League un mhm. any més, gràcies a Déu, i a més el Sunderland eh, també brinda l'oportunitat a que alguns participants del campus vagin en setembre a Anglaterra, a Sunderland, a realitzar unes proves d'accés en, en l'escola del Sunderland eh, hi ha que dir que eh, el nano pràcticament des de que comença el dia fins a que l'acaba, a banda d'estar pendent de jugar al futbol, eh, està pendent d'això, de que se li parli en anglès, de d'aprendre esta llengua i, per tant, de cara als pares, Pedro, jo crec que és la millor carta de presentació que pugueu tindre, que no només està el fet de que el nano se divertisca i juga a futbol, que està molt bé, lògicament, però també el fet que és un campus que, més, afegeix eh, un valor afegit, que és el de poder aprendre un idioma. Així és, el concepte d'immersió lingüística que nosaltres realitzem en el campus i en altres campaments eh, és total. És els entrenadors parlant-li en anglès als xiquets, és els, els xiquets parlant-li en anglès a l'entrenador, òbviament, però és també motivant i premiant als xiquets que parlen en anglès entre ells. Uh mhm. -huh. És una de les característiques principals dels nostres programes i la veritat és que duguem ja molts anys eh, treballant-ho i ho aconseguim molt bé, que els xiquets s'esforcen, que tinguin molt bona actitud en l'idioma i que parlen quantes més hores en anglès millor, perquè al final la pràctica és el que te du a saber un idioma i a poder practicar-lo bé. Eh, hi ha algun tipus d'iniciació? Perquè imagina que hi haurà nanos que aplegaran en més nivell d'inglès i nanos que no tindran un, un bon nivell d'esta llengua. Eh, esteu pendents de que puguen haver-ne o bé traductors, o algun dels monitors que estiguen en este campus per a poder aconsellar als xiquets quina és la millor manera de buscar l'expressió més correcta per a entendre també els seus entrenadors? Sí, així és. Eh, cada grup de treball té un professor lingüístic. De totes maneres, el eh, que és la traducció és l'últim recurs. Nosotros mm. Nosaltres eh, saben que sí que estén tenen eh, nivells distints, entonces la exigència és, la, és, és distinta, però l'actitud que volem eh, que tinguin els xiquets és la mateixa. Volem que tots els xiquets, independentment del nivell, s'esforcen, que tinguin una actitud positiva, lingüísticament parlant, i volem que tots eh, se desenvolupen lingüísticament i que milloren durant el programa. Entonces, les exigències són distintes, depenent del nivell, i ho configurem d'una forma molt bona per a que els que tenen més nivell inclús ajuden els que tenen menys per a que aprenguen més. La segona quincena de juliol esteu per a la Cant. Sí, ara estem en Pràvia, en uh mhm. -huh. Astúries, i d'ací dues setmanes estarem en la Nucía, les instal·lacions de la Nucía, al costa de Benidorm, durant dues setmanes. Eh, per a la gent que tinga interès, eh, on pot trobar el lloc on apuntar-se, si no, ja no arriba este any per al que ve, eh, hi ha alguna situació a l'internet, imagina alguna pàgina que, que dona aquesta informació? Sí, està a inglaterrancasa.com, on poden veure tota la informació, els vídeos, el dia a dia del campus també, perquè bueno, tinguem un equip de premsa eh, en el programa del campus de futbol que ens fa un resumen molt ampli de tot el que passa cada dia i ahí podem veure la informació del, del campus. Per enguany ja no queden moltes places, uh mhm. -huh. la veritat és que estan quasi totes agotades, però si estan interessats per a l'any que ve, clar que sí, continuarem treballant al campus del Sunderland. Perfecte. Pedro Barberà, ha sigut un plaer i esperem que continuem amb l'èxit este campus, que a més eh, dona l'opció als nanos, no només de jugar a futbol i de passar-se bé, sinó també de dependre una llengua, un campus que, com dèiem, està supervisat i està darrere d'ell l'equip eh, de la Premier del Sunderland. Pedro Barberà, moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies. Una abraçada molt forta a vosaltres. Tanquem amb aquesta història del campus i entrem ja en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 7 minuts. En el dia d'avui és moment de repassar el que ha donat la setmana per a comprendre millor el que tenim per davant, així que així comença el nostre resum de tertúlies de la setmana. Tenint en compte que la València... Eh perquè estem tots eh, comptant i per les notícies, no sols que isquen així, perquè eh, així cada volta és més complicat, però eh, fora d'altres clubs sí que ells d'interès del València per futbolistes, és evident que el València s'està manejant. S'està manejant tenint en compte el toc que té el club del fair play financer per part de la Lliga i atenent a les paraules de Suso aquelles de que hi havia que deixar i eixir abans d'entrar que és l'únic que se podem agarrar que és l'únic que se podem agarrar per això jo feia la pregunta que estem fent en el WhatsApp és evident que el València té clar que alguna venda o la té molt eh, eh, eh, avançada o la té molt encaminada i compta amb això per a poder eh, fer alguna incorporació, si no el club no estaria meritant-se d'esta manera que no dic que estiga malament, tot el contrari el que ha de fer és meritar-se però quan ja arriba a nivells d'acostament com el de Kostic, com el de Diaguara que ja se parla d'una oferta com el de eh, Nani que jo crec que és una miqueta entre oferta i oferiment, i oferiment i oferta, però bueno, li pot quadrar totes les parts és perquè saben que hi van a buidar. Si no, no podrien començar a, a, a fer oferiments. A... en línia, eh, farà dos setmanes va jugar Portugal un amistós en Lisboa 3-4 dies antes de que comenzara la Eurocopa y García Pitache i Jorge Méndez reunits en el palco privat de Jorge Méndez. García Pitache estigui dilluns de la setmana passada en la Juventus, en el partit abans del partit Itàlia-Bèlgica. Vull dir, jo crec que això se pot resumir molt bé en la metàfora que vaig contar, en l'exemple que vaig contar jo i que tu li preguntaves a Yala. I és que el València en l'Anderlecht tingué tres acords en efecte. per cuidater. 10 euros i per tu, vale. Me'ls has de dur el dimecres, els 10 euros. Guàrdamelo, guàrdamelo. Arriba el dimecres, si no està. Tornes a negociar? Pel dissabte. Pel dissabte. Pues el València està en este. Té líquid el València per afrontar una operació ara? Sí. Té líquid. No però no, no, no mm, depenent de com sigui l'operació però este invitat ha estat en un hotel de Bologna i ha fet una oferta per Diaguarà si li arriba a dir que sí, tens que mullar-los. Claro, això t'ho vull dir, que, que, que algo n'hi ha, però no n'hi no ha per a tant. I jo, per, jo, mm, per entrar ahí, en, eh, mm, per a mi el que di, es preguntava super Mustafi antes, per a mi el que diu Mustafi, està molt clar el que és el València, vendre Mustafi i Andreu Gómez. Mm o al mínim uno dels dos. És que són faves comptades. Damunt dels oients, la majoria... Són faves comptades. per fet que André Gómez... Sí, jo crec, jo crec que... André sí. Gómez, el, perdona, els últims partits, les últimes setmanes, tu la paraves frente a autostop empatant i te decía, jo no me quiero ir, jo no me quiero ir, jo estoy muy bien, però no... Esta... Però ha, ha tingut dos opor oportunitats la carxofeta davant dels morros de dir, el Valencia si quiere que me venda, y si me vende yo me tengo que ir. Pero yo no quiero irme, yo quiero quedarme en Valencia. Y no ho diu. Està. No ho diu. Tu vas quedar-te en València quan te fas autostopes periodistes i ho dius, pues dic això en directe. Eh, si el València me vende, pues mire, eh. Pues què tinc que fer? Eh, te vols traspasar la Juventus, vas a cobrar tres veces más. Pues vale, perquè allà que vaig. Però tu pots dir que no te'n vols anar, que ho tenim assumit tot. Hasta te pots negar a anar-te'n, però no cal, no cal, André, no cal que arribem a aquest extrem. Perquè no ho diu jo, com, com heu dit, Suso està molt clavat en el mercat, està en l'epicentre de, de, del futbol, ara que és l'Eurocopa, i Jorge Mendes. Mm. O sigui, és l'epicentre del futbol, i jo crec que Suso té tot ja planificat. I dins d'això està la possibilitat de fitxar a Kostic, que per mi és caríssim, però possiblement li hagi vist algo a Kostic, uh mhm. -huh. Diabarà, que possiblement sigui el, jugador que necessites per donar equilibri. A mi m'han parlat molt bé d'aquest jugador, de Diabarà. De molt bé Sí, sí Carlos, eh, y yo he escoltat també els parabòlicos que te tens en el diario y un i, i ejemplo, per exemple, que veu de fútbol internacional y le encanta y ser futbolista, pero te digo anys, tío, yo que sé, tiene no, reservas. reserves. Sí. Però, que ahí no, ahí no fallar Suso. Que Suso el día de la gala de Urban, de el diario Levante, cuando quan, quan fe, una misa y tal, la posición clave para la que el Valencia no funciona es el mig centre. sí, sí, totalmente. Y el único l'únic que te és el Fuego. Pero eso a mí... Y i, es i, i, futbolista. i, de ser per a que mm, ho tinga tan clar Suso, perquè ha estat confirmadíssim en Bologna, no sé, com, no sé va ser ja dimarts o dimecres de la setmana passada. Dimarts de la setmana passada. Confirmadíssim en Bologna. O sea, algú l'ha ha vist, i a mi, gent de futbol m'ha dit, i si això és bo. Ara no, ahir no... Eh, jo dilluns, estigue, dilluns Suso estigui en Lió veient el, el Bèlgica-Itàlia, i d'ahir se n'anà... I dimarts, a... I dimarts se n'anà a Itàlia per a ah, fer, per fer l'oferta. En un hotel de Sofores de Bologna. El dijous ja vos contàvem així, quan el dimarts per la nit sembla que se cau l'operació, que diguem, està complicadíssima encara que no és tancada, i el dijous ja, ja vos diguem, ojo que a lo millor està menys tancada fins i tot del que suposàvem, perquè probablement, que era una informació que ens havia arribat i que el temps ens ha donat la raó, la oferta de la Roma que el Boloña se pensaba que va a ser, mmm, com diria Groucho Marx, i dos huevos duros, a la fi, la realitat és que l'oferta de la Roma no supera ni la del Nàpols del València. De fet, informacions eh, fechades avui, en, en datades avui en, en eh, Bologna, ja parlen de que no hi ha diferències entre l'oferta del Nàpols, de la Roma i del València. Sí, però... En Ises, on té a perdre el València i on té a guanyar? a guanyar estan que el jugador vol vendre la Lliga Espanyola mateix, i a perdre està, perdona Carlos i te dice, i te dice i a perdre està en que si el jugador és d'Itàlia el Bologna té que pagar-li un 20% del traspàs al San Marino i no li interessa tant que és el club de procedència del jugador en la pausa de públic Cristina Benas deia i, le, i, i les eixides i clar, és mm. que les eixides estem centrant-se en Montenegro. Vull parlar del director tècnic de l'Espanyol, Àngel Gómez. L han preguntat, han fet una ristra, no? De, escolta, tots aquests noms que estan sonant i l'han donat, entre altres, el de Gesell, de Reyes, el de Negredo... De que llevan de nuevos ricos, nuevos ricos. Correcte. correcte, correcte <laughs> ¿Te suena? Correcte. Te suena, no? Mos, vale. mos sona la historia? Se han venido más. I el director técnic español no els ha negat, fins i tot ha dit que aquesta llista existeix i que estan aquests noms. Dintre d'aquesta llista, eh, aquesta famosa llista, eh, una de les opcions que es treballen, eh, puc dir que sí, que està en aquesta llista, eh, i també hi ha altres jugadors i altres noms, i les veig factibles totes els veu factibles tots aquests noms que estan... Com mola tenir pasta, eh? eh? Els ah, diners mola torrons, molt. eh? Però, clar, en diners torrons, però, a més a més, estem molt centrant-se tots en Negredo, probablement perquè siga el cap visible d'esta operació suïcida, però és que darrere hi ha futbolistes per a traure... Oh. Hay una lista interminable. ¿Algú ha sentit algo de mitja oferta per Enzo Pérez? <laughs> ¿Algú ha sentit algo de mitja oferta per Abdenur? Sí. Estem parlant d'internacionals, eh? Sí, sí. Este, buen matiz, de muy, muy buen matiz. Sí que s'ha sentit alguna cosa de Turquia per a Berlán. Normal, gran futbolista. Però Orban, De Paul, que és una mm. imatge... Orban... Que, que són els futbolistes que Suso intenta... Col·locar, en, en, en, en alguna jugada. En, la, en Bolonya, Orban, Bolonya, de, el, eh, en correcte, Orban, De Paul, no oblidem que el Valencia, porque estén también sentant-se en para perquè en principio es el portero que per características, a lo mejor le sobrar a la Secretaría Técnica, pero no olviden que el Valencia no es que le sobre un portero, es que le sobren dos, Porque ve un altre señor que es de Joel, que hasta esta temporada en el Rayo Vallecano... I no jugava. <laughs> pero que eh, la historia es que el Valencia tiene cuatro... A la fi, el problema de las es muy gros. Me parece más grave todavía que el de los fichajes, ¿eh? porque lo de dejen salir antes de entrar es que en este caso te puedes plantar el 4 de julio con prácticamente la misma plantilla con la que cerraste, con las mismas dudas, con las mismas malas sensaciones de tantísimos jugadores, eh, con toda una nueva temporada por delante. dices, ¿qué ha cambiado aquí? Eh, con, algún jugador con un poco más de mala leche cuando vuelva. Creo que ibas a decir con algún kilo de más, digo, ya encima. No, <laughs> ya encima. No, pero mira, era de día información de esto que llamamos el entorno ah. de Enzo Pérez, dije mm, tenéis muy claro que han de buscar equipo, pero y aguanta, que, que queda molt. Es que obviamente además los jugadores... Pero literal, y aunque da mucho verano, ¿eh? Pues que ya lo vimos además con Negredo, con Piatti, con tal, son jugadores que no tienen ninguna intención clara de salir. Y, o sea, o deciden que salen o aquí estarán, ¿eh? Cristina y Negredo, por una cuestión, mm, llámale personal, totalmente respetable. Sí, sí. Mm. a mí es que me parece que es el que más justificación tiene dentro de todo, ¿eh? Sí, mira, totalmente. Entre comillas, ¿eh? Yo creo que no, el, que mes cobra ha adoferir. Mm. No, pero en cosa bocas al final eh, tú tienes un contrafirmat y mm. punto. Y te el que problema es que te firman, correcto. Hay que fijarse de dos bandes, y tú lo... yo voy a ganar, mm. es que yo, a todo lo que parles, digo, Negredo, pues cuando si, si, con al fútbol chino, digo, pero si voltaste así a su familia, ¿no? Claro. pues vamos a ganar a Barcelona. com a Lo más cerca posible. El 16 de sí, Què farà? apretar ¿Apretarte? Sí. Y el, y el 15 d'agost dir, eh, jo encara estic així, ¿eh, Valent? Y al final tú... Con todo lo que supone. Claro. Con todo lo que supone. Porque al final al entrenador, que yo ya me fe de Paco Ayestran a base de calboig... <laughs> però també a l'entrenador anem a facilitar-li les coses ah. quitemos-li lo que no cuenta anem a veure si és valent però no vas a poder quitar-lo no, no, no, no, no eh, perdona, Rafa Benítez Y supongo que ahí está o dependría. uh primer entrenamiento de Rafa Mister la Valencia en el que no contaba su subadir Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no pues que diga que es un un Y el jugador de tú tienes un problema de fair play financer, no me podéis hacer sense ya te apañarás Empiezas liándola, es que No, no, sí, en no la, época en de Rafa Benítez, no. eh? Y Benítez y Paco ahí estábamos Que, la la que abans no, sabes, a un jugador sense ficha Y no pasaba. Ahora dice un ah, jugador sense ficha Y y la a la lía No, sí. a veure, no. un problema de club, Pero no de equipo jo vaig a fer l'equip per és que jo vull. Uh mhm. -huh. Després el club mm, te, te fica un, car, un tio que tingui un carrer nacional i tu a entrenar. Ara, quan acabi <laughs> la lliga, ja, quan s'acabi el pla ja veurem. Però jo el 4, el 4 de juliol jo puc triar els meus i, i a dir-li a, a, a a una serie de futbolistas no conten vosotros, y este es mi grupo. Yo, me lo que dices... Ahora, el problema legal de la, de la liga es un... pero el problema equipo es un atre. Claro, pero el problema legal se tendrían que tratar de resolverlo previamente para encima no encontrarte con el momento señalar y que por otra parte te señala a ti la, también la, hace. O sea. Yo a Negredo, de Baez, o sea, cedirlo, yo no, yo no cediría. esa, es la gran pregunta. ¿Tú dices Pues si se hace encargo de la ficha Ya, Cristina, es que ni hay moltes sí, Sí, pero me falta però si això és PC Fútbol, jo, jo me'l queda, per cedir-lo, jo quedé. Y que, y que el fa, que que en Paco Llestarán pretemporada físicament un jugador que estiga a top per un any dels tres que està, per uno que a veure si està bé físicament i que aprofite per a València pues sí, sí, sí, no va estar bé físicament ja no tenia res a veure amb ja va ser una qüestió del futbolista el primer sí que arriba lesionat i tal però el segon... El preparen uno mal podem interpretar així o no vol preparar-se vale. Carlos, tu per la sessió pagant la fitxa d'Espanyol, se diries? Va, jo intentaria, <clears throat> perdó, jo intentaria treure diners a Negredo. Però és que això... És I creus relatiu, que és possible? Molt difícil. Mm. És molt difícil. Però molt relatiu, depèn de... El, el dia 20 d'agost igual pensi altra cosa. Jo, però jo, per lo, jo recorde l'entrevista, perdona, l'entrevista de Paco Llestrán en Levante Televisió <clears throat> i el davanter que vol és un davanter de mobilitat, és un bieto. Claro. És un bieto, és un nani, és un, mm. no sé quin altre... Un Boyan, un... Mm. Big noms que és, els dos sí, primers sí, sí. perquè ha estat relacionat i el tercer sí. perquè està ahí, no sé quin... Un un Halilovic, Halilovic que sonó en su No, pero Halilovic no, no punta. No, no, no tanto, no está no jugando Pero que arriba. no vol un davant... Això va dir en l'entrevista, mm. no vol un davant de referència sí, Borja sí. Bastón. Sí que s'ha fet un seguiment esportiu perquè és el màxim golejador, no sé què, no sé quantos, mm. ¿vale? Mm. No vol, si vol, un, un olito, un... un Teu el más rápido. Este, el, sí. el viento es, es el ideal, si sentit. Sí. Un Josep Rossi. Una culebrilla. Sí, un jugador de mobilitat, sí, ràpid. Sí, sí. Per tant, no vol a Negredo per moltes coses el València, per lo econòmic... Però ja Peixi de deixar molt clar que no el vol per un tema de vestidor. Per lo esportiu el día 4 de julio el marrón estará ahí. Y ya que hay una cosa, lo de los líderes tóxicos, lo escribí yo, no lo dijo, no pero está ahí. ¿Te agrada ir a correr? Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Tota la información sobre los cursos populares Es con 6 millors especialistas Y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión Información TV y en Superdeporte. Super Running. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. En el de Superdeporte publica una noticia que m'ha cridat la atención. Es diu Los Intocables del Valencia 7 de 7 y el proyecto de un giro tras el fracaso de temporada y el club eh, los señala como el alma del nuevo Valencia. Son la imagen de la campaña de abonos y de la próxima camiseta. Eh, se parla de que eh, fa uns 15 días aproximadamente en la sesión fotográfica de las nueve equipaciones de la temporada vinent, que aproximadamente quedará unes dues o tres setmanes per a conèixer-la, si abans no la filtra alguna casa d'esports com les últimes temporades. Eh, eh, I ahir eh, se parla que els que en els últims anys han vingut siguen dels jugadors franquícia, per dir-ho d'alguna manera, no sé si està ben expressat a, a mixa, a mixa eh, expressió, els jugadors bandera, els jugadors estendard, eh, que abans eren pues, eh, probablement els Mustafi, Parejo, eh, Negredo... Eh, la cosa canvia. El València busca eh, una imatge diferent i li encomana ixa bandera o, o ixe, eh, ixa percepció o búsqueda del feeling amb la graderia, amb l'aficionat, amb, la, amb la pell de valencianista, i li encomana a gent com Jaume, com Gallà, com Paco Alcácer, i diguem-ne que en ixa plan renove de banderes o d'estendards entra també Santi Mina que en el tram final de campanya pues, doncs, bueno, eh, molta gent eh, va començar a, a mirar al gallec amb, amb bons ulls què vos sembla este canvi de terç? què penseu d'ell? jo no sé si seran tots els, els, els valencians vull dir si és Xoma Domènech eh, si és Alcácer i si és Gallà eh, en cas que foressin finalment pues a mi me recorda el, el cartell tan gran que ficava el Llevant i que se veia des de la Ronda Nord uh -huh. en els Jocs Valencians i que, valencians, efectivament, aquell cartell, sí. ja que no puc competir en diners pues vaig a competir en valenciania un sentiment entonces yo no sé si, si van a tirar per esa, per esa llina o simplement la joventut sigue o no valencià el que heu dit de, de Santimina en qualsevol cas me <clears throat> pareix bona idea eh, perquè si, si el teu projecte eh, no va estar basat en, en els diners pues entonces o tires de, de la terra, que ja ho feu el llevant, o tires de la joventut. No és mala idea. I damunt, quan aquestes últimes temporades, ho dic perquè jo me recorde que quan, quan fèiem els cartells, mm -hmm. que pareixia que, bueno, anem a tirar un xor que segur que no se'n vaig anar. Bastava que ficares uno perquè després se n'anara. <laughs> Sí, jo crec que va per ahí la cosa, eh? Ja. crec que han pensat en xors que, que difícilment se'n van anar, no? que demostra això? Què va haver, pues va que, que eixa, que eixa escala, eixa jerarquia ara mateixa en, en l'equip del València està totalment per construir perquè al final, al final estem parlant de deixar eixa responsabilitat o, o, o, o això que significa ser, ser referent i ser imatge en tres xiquets, no? Tres xavals, un xaval més, un poc més, més major, no? Té, té, un, té un caràcter... Eh, pot ser, pot ser positiu per, per a aquest paper anem a veure si el té també en, en el camp que és important també i que al final estem parlant de, de Santi Mina, que té de 9-20 anys, de, de, de Gallà, que té 20-21 anys, i de Pago Alcácer, que, que crec que té 22, uh -huh. i bueno, i, i a veure, eh, jo crec que li falta pot ser un, un, un xor eh, líder ahir, però jo crec que li falta encara mm, coses, no? I s'ha vist aquesta temporada, per exemple. Mm. Estoy de acuerdo en que està comentant Manolo, però si te fijes també en los futbolistas de la plantilla, mmm, que no hi ha més per a ser, per a ser la teua imatge. Excepte que de repente aparegui alguna incorporació de prestigi, però no hi ha més per a ser la teua imatge, tenint en compte que altres dos que podien figurar en aquest cartell pues eh, no está claro que continúe la próxima temporada en, en la plantilla, con podrían ser perfectamente André Gómez o, o Mustafi. Inter interpretem és que eh, eh, eh crec que comencen a haver-ne dos vessants en este debate encara que ara me falta per, per saber la opinión de, de Pablo Oliva pero crec que ni una vessant eh, yo vaig una miqueta no al 100% pero ja, eh, en lo que digo eh, el company Alex Plagues eh, anem a, que no pueden competir oferir a la gent noms il·lusionants que poden enganxar vaig a tirar de, de, de pell, de valenciania val? mentre que una miqueta Julen i Salva estan més per eh, se l'han jugat en els que saben que no van a mm. Sí. menos o menos esos mensajes del debate y No, que tienen un, favor Positivo eh, en la grada, també. Sí, sí, que, evidentemente son futbolistas son bons futbolistas también Y eh? que la No, y otra, otra frase que me quedó, como ha empezado Salva eh, el argumento, el de tampoco, es que tampoco hay más. Exacto. O sea, claro, eh, Piatti tampoco va a ir y, no está ahí. No, y, y de hecho, por ejemplo, alguien duda de que si, bueno, esta temporada ya se ha comentado, si Parejo tuviera un mínimo de carácter mm, para ejercer de líder. Es que eh, ahora yo creo que precisamente eh, se va buscando a yo que no te parejo, que es feeling a mala gradería. Porque, por ejemplo, eh, Julián ha, dado el nombre para mí. Por ejemplo, Chaume sí que, sí que representa el, el sentirse líder, ¿no? Yo cuando lo he visto en el campo, incluso cuando no lo he visto en el campo. Creo que desde el banquillo también ha sido un chaval que se ha comportado de lujo. ¿Han partidos y pichos? Sí, no, no, pero, desde el este banquillo. Sí, desde el banquillo animando, incluso celebrando paradas del otro que estaba. O, yo creo que además, eh, pues cuando, cuando tenía que salir uno dándole una palmadita, yo creo que, eso es lo que se necesita, un poco el que alguien grite y el que alguien esté ahí, ese carácter. Si, si más jugadores, y, espero que titulares indiscutibles tuvieran el carácter de Chaume, yo creo que no, había, no habría ninguna duda de que este Valencia tiene, tiene mucho liderazgo, lo que pasa es que no lo hay. ¿Estoy sí, de estoy de acuerdo totalmente en el análisis de... Ahora sí. Ahora volta teniu que estar acuerdo, no? No, no estoy de acuerdo No le pegan ni vueltas a lo de Bosque. No creo que sea el indicado para decidir qué jugador debe tirar los penaltis. Se equivoca, ahí se equivoca. O, o, me, toca a mí decidirlo o es que torna Raúl a la selección. Estoy pegándole una vuelta, una de las dos cosas... Siempre está la, vieja técnica de la moneda al aire. a ver, pues entre tú y tú tiras la moneda y el eh, al que le toque pues la eh, tira, el penalti. Ah, eso es el que huelga que lo tire, es lo que ha pasado, El que huelga que... Tremendo lo del bosque, tremendo. Que Utire. tire. estén parlant también de, de els altres eh, noms y cree que sería vos recuperar el tie de, de Marco Di parlante en el día de de, de Diaguara eh, establint la primera eh, estratègia, per dir-ho d'alguna manera, més crec que he utilitza esta, esta paraula de nosaltres no hem fet res, a nosaltres han vingut a preguntar-nos. Está pasando el mensaje que, per lo que diceva anche prima il CIB, que è un nodo del nostro... Del Se está donando el missatge que estem eh, tenint negociacions per vendre Diabarà, la qual cosa és absolutament falsa. Hem tingut dos trobades per Diabarà i tinguem la certeza que són ells els que han intentat i han demanat informació per a una negociació una amb el València, que han vingut així per a parlar, i l'altra que hem parlat amb el Nàpols. La nostra estratègia continua endavant perquè tenim clar que Diabarà no el venem, perquè les condicions ara del mercat no permeten una venda de Diabarà. No el volem vendre. Que le condizioni in questo momento del mercato non ci permettono di vendere Diabarà, dunque non lo vogliamo vendere. Però dove stava el anido a él? A... Doce, no, no, vinga, eh, acosta vostè al micro. Són les declaracions que fa Marco Di Baio a mm. E-TV, no, E apostrof TV, eh, que és la tele local de Bolònia, i en un programa és convidat Marco Di Ballo, i ahí li pregunten per moltes coses, entre mm. d'altres per el tema de Diaguara, i diu que és que eh, ells no són els que volen vendre Diaguara, si més no que són el Nàpols i el València que han vingut a, sí, me recorda a, a el València que no vol vendre André Gómez. André Gómez, estem en les mateixes. <laughs> me recorda. Prou, no? Estem en les mateixes. I, i Saba jo abans eh, fèiem una una lectura, perquè en l'altre eh, fragment de veu de Diballo eh, parla del mercat i diu una frase eh, eh, que hi ha que traduir-la com no mos donen el que volem, que és el mercat ara no ofereix una possibilitat d'un bon preu per vendere dia o ara. Questa è la nostra, la nostra missione. Se dopo la nostra missió és millorar la plantilla. Si després, durant el mercat, ve manifestat un interès amb una proposta concreta que s'apropa o està en línia amb el que nosaltres pensem, que és el preu de Diabarà, veurem. El preu de Diabarà no el tenim en ment perquè, tot i que hi ha interessos al voltant d'este eh, jugador, no el tenim en ment. Un jugador de 18 anys que ha sigut protagonista al nostre campionat, que té característiques de futbolista, de jugador gran, d'equip gran. En parla també el València, perquè cridaren ells a demanar informació. Dit el preu que li hem posat, ells han manifestat que per a ells el preu era un altre i nosaltres fem la nostra marxa cap endavant programant la nostra temporada. No és per a res cert que s'està propagant un missatge erroni de que nosaltres estem pujant el preu de venda de Diabara. No és així. Un missatge sbagliato que noi stiamo andando in giro per cercare i soldi per, per vendere Diabara. Non è diu que no, eh, faig cosí però eh, és que en la tele mateix no agarrat l'última paraula diuen allò de eh, el mercat ara mateix no ofereix un preu per diabola, vol dir no ens donen la pasta que volem per diabola Bàsic, bàsicament M'he sorprès Diballo, eh? positivament en, quis, en mm, quin sentit? Ven, ven molt bé la cabra no? <laughs> que, a veure, com, com, com a directiu està defendent els interessos del seu club el, el que té que fer, uh mhm. -huh. que, que és de, defendre el seu xor, dir que el seu xor és molt bo dir, dir que el seu xor podria jugar en qualsevol equip gran d'Europa i a ah, veure eh, sabem, sabem perfectament que, que, que és molt difícil treure-lo eh? eh, el valencià ho ha intentat i no arriba a lo de I, bueno, i pareixia que l'anaven a vendre a no sé qui, a la Roma i no sé què. Des del dijous, I de moment no l'han venut a ningú. Des del dijous, Lo mateix que altres que n'hi ha per ahir també. Des del dijous venim mantenint aquesta sintonia eh, quan se va dir que l'operació estava pràcticament tancada per al València, caiguda però no tancada, se va dir, eh, varen dir, eh, atenció perquè eh, en Bolònia eh, tenen unes altes expectatives amb les promeses perdó, amb les ofertes que poden arribar de Nàpols i de Roma, però segons ens consta no són tan altes com en un principi eh, esperaven en, en Bolònia. <coughs> Ahir hi un article en la premsa de Bolònia dient que no hi ha pràcticament diferències entre l'oferta del València, l'oferta del Nàpols i l'oferta de la Roma. Per tant, eh, eh ve una miqueta a... Eh, posar en solfa a, yo que ha Marco Di que es el mercat no se a un premi, Es no os donen la pasta que volen pero este futbolista. ¿Tan vale este futbolista, Pablo? A ver, es un buen futbolista, pero yo de las cifras que se están hablando me cuesta, me cuesta imaginar que un futbolista que solo lleva un año a nivel profesional cueste tanto, pero sí que es cierto, yo, a mí me parece un futbolista fantástico y que no tiene nada que ver la edad, que se está diciendo que por la edad no vale tanto, con, otros futbolistas que han llegado de su perfil en los últimos años a Valencia, porque este sí que lo veo hecho. La sensación que tengo es que este sí lo veo hecho y le veo preparado para el salto a, la Liga Española. Otra cosa es que, ya hablen de, o que, se diga de, cifras tremendamente altas, pero el futbolista merece la pena y mucho. Esa es la sensación que tengo. ¿Cuál es este día ahora? 18. ¿Y cuál crees que te? cuál se aparenta? ¿Cuál se aparenta? Eh? Igual, igual, igual la he Sobre el campo, la, sensación que tengo es un futbolista de, de 24 años que ya lleva años con No, voy a hablar de, los 26-27, que para mí es la edad perfecta a un futbolista en el centro del campo. Creo que es un futbolista que puede aparentar los, los 23-24, porque además es un futbolista que, que aún comete ciertos errores de, anarquía en, alguna ocasión pero sí que es un jugador que, tiene un pozo en los momentos difíciles. Y contra equipos grandes, yo recuerdo un partido contra el Inter de Milán este año que me pareció un escándalo. Un escándalo. contra un equipo grande. Entonces, es lo que me habla de que Diaguara es un, un futbolista de, mucho nivel en los próximos años. Yo va a ti preguntar, y me sé para tener un representante de, fútbol de que no te ven en Cabra. motos ni, ni cabres, y le pregunta a Perdiabará Y digo que, que, yo estaba convencido que el Valencia tenía que firmar a ese futbolista m'ha donat tres raons que m'han convençut. Diu, mira, eh, quin futbolista arriba en una primera temporada, en una primera temporada a un club eh, de la Lliga Italiana a missa edat. Venint del San Marino. I juga els 38 partits de Lliga com a titular. M'ha insistit en l'edat. Uh mhm. -huh. I me diu, en Itàlia normalment els migcampistes juguen en un espai molt reduït on se junten molts futbolistes. Diu que uno jove jugue 38 partits ahí, diu, no es casualidad diu, es un futbolista que tiene un primer pase pese a ser un miscampista defensivo el primer pase que te a la hora de traer la pilota, diu, pocos futbolistas el tenen en el eh, Sobre lo que dice el primer pase, la comparación evidentemente es muy mm. grande, pero, pero es un primer pase estilo Busquets. Primer pase digo que no el tenen, que, el tenen futbolistas. Y a esa edad diu que, que, que escasos futbolistas pueden Y ya no solo el, primer pase mm. eh, a un compañero, en cuanto llega un balón, si hay un balón dividido, no va al bulto, sino que muchas veces esconde, el, pie para irse. El pase más que os pese y le rajáis siempre, que lo tiene magnífico Dani Parejo. Parejo pocas veces da un primer pase. Es que pero cuando lo da, cuando, lo da, excelente cuando lo da es que suele ser una vez cada 18, partidos 19 partidos, cada ah, media vuelta. Cuando puede, cuando, cuando le dan desmarques, cuando los compañeros le dan opciones, si no, no va a dar un primer pase. Yo, es que ya. Eh, la, la sensación que. Yo tengo... ahí estoy con Leiva, para este, no voy que entrar a Leiva. Yo però que no... Que, Los que... distanciats que han començat i, i acaben besant-se. No, és que con Salva solo, estar, solo estar de acuerdo Sol, en todo. Solamente el, es claro, del bosque, la nostra, La nostra... Claro, en el tema cancelo siempre hemos estado sí, de acuerdo sí, también. Sí, Parejo estem d'acord, sí. Barragán estem d'acord... Sí que sembla, Àlex, que tenint en compte d'on ve el València, del resquemor que n'hi el carrer, fer esta aposta per un jove de 18 anys, molt clar ho té que tindre Suso, o que ja és futbolista, per la insistència d'anar a, per, eh, a gastar-se esta quantitat de diners, 15 milions d'euros, jo... Més, milió, <laughs> milió amunt, milió a baix. I València pensava gastar-se menys. Menys. <laughs> Eh, però prou, prou. Eh. Jo, jo este migdia que, que, que estava en el supermulcelago en Sant Pere, i per cert també Gustavo Clemente, que mai havia aconseguit i, un fenomen Gustavo i, i m'ha pagut una extraordinària persona eh, fantàstic jo el que he dit que és que antes jugava mig avançat l'Eiva, el, uh -huh. el tema de l'edat que per jugar en el centre del camp jo per a mi és el puesto del camp junta, junta la porteria que tens que tindre més veterania i que tens que tindre més intel·ligència perquè te, te tens que saber col·locar molt bé Y a Soto Udona... es partits, es Para terminar, de verdad, ha, jugado al lado esta temporada un futbolista magnífico como Giaccherini, lo está mostrando en la Eurocopa y ha aprendido mucho de él. ¿eh? Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. La pista del motor, la mayor concentración de empresas del mundo del motor. 22 marcas, venta y posventa, vehículos de ocasión. La pista del motor recorre la pista de silla y las comarcas de Sedaví, Alfapar, Masanasa y Catarrocha. La pista del motor. La pista del motor. La pista del motor. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Vos comentàvem que ho he llegit unes declaracions d'Aurelio Di Laurentiis, el eh, president del Nàpols. Eh, ja vos avisàvem, si se'n recordeu, que això va per a llarg. I això són estratègies de mercat. Vull dir, De Laurentiis fa dues setmanes deia que Albiol era intransferible. Fa una setmana ja va dir que per Albiol demanaria 15 quilos, i en el dia d'avui ja admet una oferta del València i diu que encara es baixa, que són 6 quilos. Vull dir, a poc a poc, conforme passa l'estiu, i més en este cas, sembla que estan condemnats a entendre's, perquè a més, eh, en conversa que saben que han, manté, han mantingut Raúl Albiol amb gent pròxima d'ell i que el coneix, i li ha confirmat que ell pensa que, conforme vagin passant les setmanes, de Laurentis acabarà doblegant, i home, regalant-lo no, però sí li podrà facilitar una eixida del Nàpols que estiga a l'abast del València per a vindre cap a sí. A veure, jo crec que el problema del València és que eh, està tenint problemes per a fitxar per lo que jo crec que ho he parlat així moltes vegades, no? Lo primer que no, <laughs> no hi ha jugadors. Si no hi ha jugadors, així no vindrà, no vindrà ningú. Però després jo crec que és que ha fitxat tan mal el València, fixa't que n'hi ha dos problemes. Fitxar mal, el primer que fa és que, com els jugadors no han rendit, i damunt has pagat molts diners per ells, doncs és molt complicat que, és molt complicat que ells fora del, del València. I la segona, la, la segona eh, qüestió que hi, sí. o circumstància o conseqüència de tot això és que com els equips estan acostumats a que tu pagues sobrepreus per jugadors mediocres, pues lo que fan és apretar perquè saben que al final arribes a aquesta xifra. Aleshores, perquè això quan, quan arriba un Sevilla, quan arriben, arriben equips que estan molt més fets a l'hora de fitxar i, i, i fitxar com, com fitxen, pues, gent d'això, de, de, de mitjana classe, que després se, no, se demostra se que... van... buenos. Se hacen buenos. eh, jo crec que, que al València li passa el contrari, que fitxen com si fitxaren a, a jugadors top, però després són, són, són, pues, són molt roïns, com ha passat este any. I crec que estem en aquesta circumstància. Jo crec que el que estan a Nàpols és saben que el València pot, pot, pot eh, pujar l'oferta Y están aguantando igual que está aguantante el Bolonia en Diaguará igual que está aguantante en lo de Kostic, Y al final son jugadores llevando al viol que, que no conec. Y estoy muy preocupado <laughs> que aún no son ni top. Puede, puede que los equipos estén esperando a que el Valencia, igual que el Valencia está esperando a la transacción importante para tener dinero, igual los equipos están esperando también a esa transacción. Estén com en el cuadrilátero que van ballant y y y es una miqueta en Chun yo creo que el mercat és molt de ball i de vigilància ball, I va ser i Eurocopa ball, o i Mundial. I més quan hi ha una, un gran... Però el, el València, este. qui, qui, qui, qui jugador té, té quilates? Per a, qui, qui, en qui recaudaran? Bueno, en, André, en André Mustafi... En, en André Mustafi. Mustafi, no, ja està. Sí, no, no hay mucho Diego, más. Y, y, Diego Alves, ¿no? Sí, pero eh, Diego eh, Alves que te puede reportar 10 millones. Sí, no, no, no Si el coloques. Per la... Però, digo tirando bastante alto, eh? eh estem vulnerant sí. també d'així que és un problema fetxí, vull dir, estem eh, en les incides, estem volcant tot perquè és la fitxa que més descarregaria la València, que és la de Negredo, però darrere de, de Negredo hi ha un fum de futbolistes per als quals no he sentit que vinga ni mitja oferta com Abdenur, a ha, ha sonat alguna oferta de Turquia però tampoc eh, eh, el mateix Diego Alves vull dir, ahí n'hi ha un problema eh, Enzo Pérez, vull dir, n'hi ha un problema importantíssim de que va ser molt complicat i molts jugadors saben que, molts equips saben que el València vol defensar aquests futbolistes i com diem, com en el quadrilàtere eh, balli vigilància, a ballar i a veure quan el València acaba baixant-se del burro per a tu poder aprofitar-te i dur un, un d'aixòs jugadors però a hores d'ara, amb la fulla de servicis que tenen aquests jugadors, es fa complicadíssim poder colocarlos en cada puesto. Y un, y un problemas, pues, que digo David, en la portería. En la portería pensé que, que sobra un porter. Y es falso. Ne sobren dos. En la portería del Valencia van a ser cuatro porters. Ten Ryan, Diego Alves, Chaume y Joel. Y Joel. el Conde No, no, pero es que él se nómina, eh? ya Claro. Sí. que van a ser de dos porters, eh? Sí, sí. <laughs> Y... I, no, i, perdón, sí. i el tema laterals, no? Eh, Cancelo aquí a Barcelona el donen com que està fitxat pel Barça. Sí, però el donen ja com a fitxat pel Barça, Cancelo? Sí. sí Home, jo sabia sí, sí. que havien mostrat interès, però tant com... A, I a, el donen... Se, pa, bueno, se parlava d'algun jugador més per aquest lateral dret, que no recorde ara mateix qui era. Eh, eh, a, a Barcelona? Sí, sí. Per al eh. lateral dret del Barça se parlava de Cancelo i d'un altre sí, no, no me'n recordo. Ara mateix no, no, sí. no recorde qui és, però vamos, tan, tan, tan, tan uh, eh, imminent és la història, vull dir, tan, tan, tan insistixen sí. allà? bueno, jo el que he sentit aquí, bueno, ah, ja saps que jo treballo de, damunt de l'esport, no? Mhm. Uh <laughs> -huh. sí, en, la, en la planta de damunt. De dalt. I he parlat amb amics de l'esport i els amics de l'esport me diuen que està mig fet, lo de, lo de Cancelo, i de fet que el, aquí han publicat en l'esport que el València està buscant un substitut per Cancelo ja, o sigui que, que no m'estranyaria. No m'estranyaria perquè si el València està també manejant-se en alguns fronts per intentar tancar futbolistes és perquè sap que hi ha algú perquè té alguna venda mig assegurada. I estem tots fixant-se molt en André Gómez i a lo millor la venda la que ve per darrere és la de Cancelo. Cuidao, ojo. el Barça i València tradicionalment li, li trau diners, eh? Per, per, pensem en Villa, però, però sobretot en Matier. Matier i van, fer una bona... Gerard, Gerard va ser el I mayor, Gerard, sí. mayor timo de la història, eh? <laughs> <laughs> Y que, que además eh, dos años antes era el <laughs> Barcelona. no recuerdo cuánto, cuánto pagó el Barcelona. Fueron 3.000 millones de... 3.500 de pesetas. Y esa historia ya que sentirla a Pedro Cortés que está en la selección en en França. I aquesta història tu la sents contar a, a Pedro Cortés, te dic jo que l'atac de Rialla que te pega és important. El que passa és que el, també Gerard va, el, va fer una molt bona temporada, jo me recordo el partit en el Lazio de Champions va fer, i tal. Golos. La, José, la va única fer dos temporada partits. de la seva història. La no, no, va fer dos partits, però, el de la Lazio i el de l'Oviedo. Però Manolo, ja no n'hi ha estàs més. molt negatiu. Però, en no, però que dos no, no, partits. En un escenario muy bueno. Extraordinaris. Però, però que Pero dos. Qué noche la de aquel día. Pero dos. Y, no, y fue subcampeón de Europa con el Valencia, que eso también forma parte de. Bueno, este pues es un escaparate importante. Bueno, el, Valencia, el, el, Valencia el 50 millones. El va a cedir al Alavés porque no se. No, no, el Valencia el ficha Jesús Martínez en un cambio de residencia. No, no, no. Sí, sí, sí, sí. A Gerard A Gerard el ficha el Valencia de Baix en un canvi de residència... Però, però paga els tres de, de formació al Barça i li paga 150 milions d'euros. Això no, no, no recuerdo yo jo tan clar. Y, sí, arriba una cor en el Barça i paga això. I, el, eh, i ese any se donen compte que no serveix para res i lo envien a la, a la vez cedid. i al, al d'any següent Cooper diu bueno, pues me quede, i me quede i al final acaba al, i año següent lo venen per 3.500 milions de pesetes, eh, que és molta pasta. I vosaltres quina línia penseu descartem porteria, que tenim quatre, dels quals tres són molt bons, val? de defensa, mitja i davantera, quina línia penseu que ha de reforçar més el València? Jo crec que la mitja línia. Però, però per una qüestió de... Mm. de però clar, depèn també de, lo que, de l'estil de futbol que vulgui aplicar allà estaran Crec que dependrà molt d'això, però en qualsevol cas jo crec que la davantera també hauria de fer algun retoc, però jo espero que l'any que ve eh, Paco Alcácer sí que estiga al nivell que ens acostumava i després que Rodrigo Moreno que la veritat és que jo tinc els meus dubtes en ell, però pense que sí que pot explotar més el seu potencial. Però crec que el mig del camp, sobretot perquè és al final el que te genera el tipus de futbol que vol fer un equip. I la línia, és que la línia de defensa, no sé, la veritat és que l'estic dubtant. Jo crec en qualsevol cas el mig del camp. Pues estoy de acuerdo con José. Por eh, primera vez en la tertulia. Sí, sí, creo que... que hombre, reforzaría para empezar la línea, pero de crédito, para tener más dinero y poder fichar. <laughs> Pero bueno, como eso lo veo difícil, eh, la defensa es lo que lo más lógico, pero bueno, démosle otro voto de confianza quizá a Abdenur. No puede ser tan tan malo. Lo de Aderlan creo que lo tenemos todos muy claro, pero y Bezo a lo mejor mm, está claro, a ver, si, el Valencia pudiera pues eh, se, ficharían 12 jugadores de nivelazo y, perfecto, pero como eso no puede ser y hay que elegir, yo yo creo que el Valencia necesita un centrocampista o dos centrocampistas hegemónicos. Porque al final los equipos, eh, las diferencias las marcan los centros de campo. Evidentemente los delanteros de 50 goles, pero, pero los centros de campo son los que marcan la referencia del equipo. El Atlético de Madrid sí tiene una grandísima defensa, un gran portero. Pero ¿qué es lo que, lo que define el Atlético de Madrid? Primero, que es un conjunto y segundo, ese centro de campo, que los pongas donde, los, pongan, a cualquiera te, achicharran. El Barcelona, eh, sobre todo en la época de Guardiola, pues que Xavi mm, hacía que el balón funcionará funcionara como él, como él quería. O sea, los partidos se juegan a su son. Eh, el Madrid, por, es, en los últimos años ha ido y ha vuelto? Cuando ha estado bien Modric, el Madrid funciona. Cuando no está bien Modric, sí, Cristiano puede marcar cinco goles contra el español un día, pero se puede pasar dos meses sin marcar en partidos importantes. Para mí, el centro centrocampo es, en todo equipo, es el, eje. Así que el Valencia tampoco va muy sobrado y debe tirar por ahí. Paco. Jo crec que és, però sobretot la defensa, si més que el centre del camp. O sigui, Tacos dels meus. Equip, sí, els equips se construeixen des de la defensa i tenim una defensa de, de verbena, sincerament. Sí, i és que mires línia per línia i lleva del lateral esquerra i, i només Gallà, perquè jo sí que Ira tampoc crec que siga un jugador d'una categoria tan extraordinària, eh, no tenim més. O sigui, no tenim un bon lateral dret i més si se'n va Cancelo, no tenim un bon, bons bon centrals i, i més si se va Mustafi y, ahí, ahí, está el, ahí está el problema. Lo que pasa es que yo creo que también ni hay que fichar un centrocampista y ni hay que fichar un davanter. Y no me extrañaría que ficharan un portero y que fuera el portero de la selección de Hungría, ¿eh? porque estos son capaces. <laughs> Por la selección, es, un, mite, eh? Kirali es un mite. el, de Hungría, el meu cunyat Este me pinta de jugador que hay Eh? Sí, pero yo he visto una, yo he visto una foto estirando que yo intento hacer eso y me... Y te como, madre mía. ¿Has visto y estoy... los pantalones que portaba? ¿Has visto bueno, claro, igual son los pantalones que, que <laughs> son muy elásticos. Va a ser una pero... cosa, Yo le tengo mucha simpatía al portero de Hungría porque yo cuando comencé a jugar a fútbol de porter precisamente doy unos pantalones exactamente iguales. Y esos grisos de chándal que son muy gaets sí. y que son muy cómodos para el portero. porter. has tot, tot. Si el portero de Hungría se pareix a tú, ya lo has dicho tot. Ahora, eh, demonio vull igual. <laughs> sí, sí, no, no. Sí, de Nadia Bulguera yo tendré que cobrar de tacos. <laughs> y portero. De, de pancha estaremos allá. <laughs> La pancha y el chandal lo, tento, Y el chandal sí que, a mes era exactamente igualete ¿eh? Y ese gris, sí, sí, sí, clarete, eh, vamos, eh, absolutamente. lo que pasa que... Por el análisis que decías tú la defensa, bueno, Cancelo, con las cosas que tiene, al final, si, si lo quiere Barcelona, tampoco digamos que es tan malo, Gaya tiene nivel, Mustafi también, bueno, yo te digo, démosle un voto de confianza a Denur y veamos si sale bien. Eh, si se puede fichar a alguien, perfecto, pero bueno, yo priorizaría el centro de campo, entre otras cosas, utilizando tu, fórmula. ¿Qué centrocampista bueno de verdad tiene la misma Valencia? Y no vale que me digas parejo, primero porque yo no estoy de acuerdo con eso, y segundo porque sería uno. Parejo y Enzo Pérez. Enzo Pérez. Sí. No, Enzo no contó para la temporada, bien, Paco. Y son cuatro puestos en el centrocampo, campo, o al menos tres. O sea, si tienes dos, ya mínimo necesitas uno. Preguntadme, lo que está preguntándome David, yo conteste. Yo creo que este es un buen centrocampista. Una otra cosa es que el año que viene nos tiran al Valencia y ahí solo tenemos dos, claro. Y aunque es un centrocampista... dos por tres. Pero es que es lo de Italia, Eh, España supera a Italia, tendré que volver. Es que yo tin que en cara que Enzo como un buen centrocampista. Es que yo, el Valencia en se se hablaba que era el que sujetaba y tal, pero es que eso se diluía muy pronto a, la fi y sus dos problemas. Ah, que sería ahí tal tal esta que no conta, pero que todavía no lo matéis. Ofertes no no le arriben ni del Carrefour. Y está André Gómez. Bueno, sí, pero André, sí. de mercat. Claro, si al final si no vendemos a Mustafi y a André Gómez, que yo defiendo uno y tú defiendes el otro, pero pues nada, André, no fichajes. André Gómez es más bueno que... No es más bonito que bueno. Es bonito que vos. Yo, siempre voy a defensar. Ya, ya, usé ya. Diviértete con Conduce Siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María. Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje? Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del plan PIB en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida Válida hasta el 31 de julio, fin del PIBE. Consulta condiciones en peyo.es. Ven Aferto, tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la tegua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la radio. ràdio. Estem proposant una mena de joc, debat, també en casa podeu jugar, eh, hi ha cinc jugadors en la galleria d'Isida pot afegir-se algun més a aquesta llista però en principi hi ha cinc en els que tots pensem que, que no contemplen per l'any que ve Negredo, Enzo Pérez, Aderlán Santos, Pablo Piatti, y siempre me dice, un... Y Adelur. De estos sin Folgado, aquí le donarías tú la oportunidad de guañarse un yoga en que ve la plantilla y aquí ya descartes porque penses que no te llega en la plantilla porque ya o saca va, o ha un tope o penses que ya no va a donar Yo descarte a Negredo, creo que es un futbolista que ya no es aprofitable para el Valencia. <clears throat> descarte a, a Derlan perquè crec que no té nivell, probablement tampoc per a, per a la plantilla del, del València, uh -huh. i mhm. jo aprofitaria a Enzo, a Abdenur, crec que tenen nivell futbolístic de sobra per a, per a rendir, i amb ell se pot parlar sempre que no tractes, sempre que no pugues, millor dit, col·locar-los en, el, en el mercat, crec que són dos futbolistes eh, uh mhm. -huh. aprofitables. I te falta Piatti. I jo crec que Pablo Piatti, si es queda, no és un futbolista conflictiu, en absolut Juanjo, jo crec que aquesta és una pregunta que, que, que caldria fer a qui ha posat en una llista d'eixida a aquests jugadors. Ja, però és que com no està així... No, no, no, però vull deixar clar... No, però que vull, que, vull deixar clar que, que no som si nosaltres... Si a mi m'encantaria clar, fer, fer no, esta no, no, pregunta... Però entén el que te vull dir, que, que evidentment nosaltres no hem dit quins jugadors són els que no, no ens agraden. Però, però és una evidència que hi ha noms marcats. Te vaig a contestar. Perquè València tampoc a dir clarament este, este, este, este i este, eh? Sí, bueno, però, però això us ho saben. Negredo ho va dir. Lo que transjuís, en efecte, Negredo ho ha dit No hay maneras de, saber el que pasa está claro Que, te vas a contestar. Eh, yo yo considere que para mí el SIN son aprofitables, pero que el problema es del entrenador O sea, el entrenador, que es el que tiene que estar en el vestidor en toda la temporada, mm. es el que tiene que decir, este me vale, este no me vale. La mejor opinión, para mí todos son aprofitables, més, que, més sus que tres, evidentemente yo creo que Enzo Pérez per a mi me'l quedaria, si no, si no el col·loques, que va ser molt complicat col·locar-lo, jo crec que a Adenur estic en, en salva, me'l quedaria, i els altres tres, no. O sea, d'esos cinc, dos. Però diguen que és un problema que té l'entrenador i que futbolísticament el cinc me pareixen jugadors que són aprofitats per un equip de futbol, perquè si no ningú els volia fitxar tampoc. Vull dir, si tu dius, és es que no, és es que Piatti no el veuràs així perquè és una castanya, doncs pues entonces no, el ven, no podràs vendre-lo mai saps? Uh mhm. -huh. És que dir que és fer per altra qüestió. No sé si m'explique, saps? Perfectament. Perquè, perquè no entra en el conjunt, perquè no és el que tu vols, tal, però que, perquè futbolísticament o esportivament els cinc són jugadors de certa qualitat, uns més que altres, evidentment. Javi, pues del doncs 5. Un, un poco reiterativo. Negredo fuera, porque no, no encaja. Aderla no tiene, no tiene nivel ni categoría para jugar en el Valencia. Y Piatti, aunque te costó 10, eh, ya está más... Te costó 8 y pico. Sí, bueno. Uh -huh. ahí me dicen 10, pero bueno, 8 y medio 10 ya está súper amortizado. Y con lo que cobra, pues sería una salida interesante, pero es que además, eh, con argumentos, no tiene sitio cuando ya tienes a, si tienes Alcácer, Rodrigo, Santimina, Robert, eh, Fede Cartavia, más los que tengan que venir, que recordemos que si tiene que venir Costi, De Paul, el Nani o De, de Paul de turno, mm, ya no tiene sitio. Y, me quedaría con, con Enzo Pérez y con, y con Atenur, sin duda. Bueno, pues eh, està clar ja per qui... I tu? Jo ho tinc molt clar. Jo del signo me'n quedaria cap. Cap? I aún no has hecho de del diablo del, del tema naní. Sí, ho, sí, ho he sí. fet. Quan vos dius Banes està per a posar els exquisits. Tenim en ah, vale, les vale. a les que ah, concurrís al bueno. mercat. Clar, clar, clar. clar, clar, clar letradillo, letradillo. En tot cas, respecte a Nani, Manolo, hi ha una cosa que jo tinc molt claríssima des del primer dia. Vull dir, el futbolista no, no, no fitxa per cap club fins que no acaba l'Eurocopa i més al nivell que està mostrant en l'Eurocopa, que és cert que és de la millora de Portugal. L'Eurocopa perquè... pot, pot jugar al teu favor o al teu no, a contra. contra. Mira com, arranca, mira com arrencar amb assistència de gol André Gómez i ja m'ho mm. estan dient que per a l'últim partit va a la banqueta. Sí. Per a la pròxima Sí, sí, sí, sí, és cert. Però jo crec que que és de veres que això no fitxarà hasta que acabe la seva estos participació. No, estos no, aquesta no, no se mereixen. Però també he de dir que jo crec que si la Juve vol André Gómez, per saber sempre que ha sortit, que haya fet un partit ruïn eh, l'altre dia eh, no va fer que no el Buiga. No ayuda, Juanjo. No, va, no a decirte que, se se deprecie, pero no ayuda. claro que no ayuda, pero es que eh, Yo creo que estos estos Tienen un de trellat que només això, que veure un partit que no està bé. Ui, pense, també t'he dit que conec algú que no. El, tema, el tema de, de la Juve con André... Tot siga dit, <laughs> tot siga dit. Ja que, ja que estem, ja estem... Ja que, eh. no acabo, no acabo ja de veure. Eh. Ja votant. He dit algun, més de un. més un. <laughs> Ja que ja votant. El tema de, és un altre eh, tema. Entre en planxa. <laughs> No, el tema de Juve con André, jo no acabo de verlo perquè no creo que la Juve tenga tanto dinero como para pagar lo que necesita el Valencia. La Juve està esperant a veure si col·loca o no Pogba. Sí, però... No, ha dit el, el, eh, eh, la família Angeli, que és la, uh mhm. -huh. els, els, propietaris sí. de la Juve, sí. no sé quin de la família, si tu en Twitter o en sí. no sé on, que no van a vendre. Correcte. Però, I el València també està dient que André no se va a vendre. Però luego la segona part és que paguen los, los 60... Són estratègies, vull dir... Que paguen los 60-70. És igual que eh, de Laurentiis, el del Nàpols, que comença dient eh, és intransferible al, al viol, després digue per 15, ara diu que n'hi ha una oferta de 6, vull dir, Eh, se coneguem el l'estiu llarg digues Javi, perdón, no, que luego está el tema, aunque vendan a Pogba de, que paguen los 60-70 que, que merece el Valencia por este futbolista que era Pogba per 150 y, y hay que recordar, y hay que, recordar que el Valencia creo que, que tiene el 75% de, dándole d'André uh -huh. Entonces, bueno, o sea, sempre, no sé si del tot abans no, ha de pagar que, que una quantitat el 25% no? de, tot el que excedisca de, 20, de, de 15 kilos de la ah. plusvalía exacte. Habría, habría entonces que, que restarle eso eh, entonces el Valencia es, sí, bueno, sí, claro. Eh, a veure, si les comptes el Valencia demanen això precisament per esa, per esa, per esa... ara el mercado eh, el mercado está al nivel que, que marcan los Bailey y compañía y, y evidentemente el el Valenciano puede regalar a, a su mejor jugador. o al menos que, que no y efecto valencia eh, el Valencia continua dient eh, la Juve el l'altre día a Manota, no recuperem el tall porque el so era, era molt royal el de una radio italiana pero el so era <laughs> folgado con me pasar el tall en el en, en el no, sí, ah, no. Sí, italiano para karaoke. Vull dir, eh, en això ja queda tot dit, no? Però eh, va dir que el, el, eh, el punt de partida del València era inamovible i que, per tant, era una utopia pensar en André Gómez. dir, però tornem al mateix estratègies de mercat vull dir, mm, eh, jo crec que a, a la fi, eh, igual que el València acabarà metent una oferta més o menys bona per Andrés si arriba eh, encara que eh, la, tant eh, el que diu el València eh, als equips que han vingut com pel que me conten la idea de Paco Estaran és continuar dient que és un jugador per a dir clau i fonamental en el seu projecte, etc etc etc. però la filla una evidència, vull dir, els números canten i el València està necessitat de lo que està necessitat, que és de diners. Per tant, eh, acabarà així d'André, però tornem al mateix. És la peça clau per a equilibrar l'equip, sense dubtes, per tema econòmic i per tema mm. esportiu. Lo, y lo de, lo de Portugal es una buena, una, una buena noticia. Me explique, para rebaixar el coste de planter uh -huh. y para tiende un poco de diners para poder fichar con día Salva chugos el, que... que te pueda abrir el mercado porque no es una otra o sea, pero que que ho intentes Mustafi no te, no te soluciona ese uh -huh. problema eh, Cancelo no te soluciona es el, único eh, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, el, en el, es, Andrés. Eh, lo de Portugal y eso, es, es una buena noticia que haya pasado porque aunque todos estamos deseando que empomen a CR7, pero <laughs> André Gómez es, qué es, un futbolista por prosa es cuidada. Es un futbolista por, por explotar André Gómez y con suerte eh, a ver si realiza un buen segundo tramo de la Eurocopa y te pinta como ho eh? Se puede revalorizar un poquito. A que problemas físicos ha a mí también eh, diversos... Eh, no que res, folgado. diversos eh, en Portugal, yo he hecho alguna de ahí del portugal Hungría en edición digital ahora que què deien d'André i le venten fort, eh? eh, ¿cómo se llama nuestro periódico favorito, este de Portugal? El del micro. El micro. correo de mañana. Ah, correo de ah. mañana. Correo de mañana. A mí solo me interesa lo que diga Correo de la mañana. Que, a mí lo que diga el amigo de Manolo este. Pedro Acevedo, compañero de Radio Renacer Yo ya soy un fidel seguidor. Pues contar no todos los días pues contar a un tío que está de la, de, la Concentració de la Selecció Portuguesa que te conta las estoy bien de Es que soy un fidel seguidor Ya de, de Acevedo. Para las bé del castellano Bueno sí, No, lo que volvía Para a tancar el tema de Andreu, a mí me parece un show diferente Y antes que, que Paco estaba muy en un equip. Me pareix el sol més diferent, junt amb Paco Alcácer segurament, de, dels que té el València. Uh -huh. I